Açık kitaptan alıntılar. Madde bisiklet. Yazan ve sunan Aydan Çelik. Merhaba herkese. Aydan Çelik ben. Bisiklet sever, çizer diyelim. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'ndeyiz. Ee, bisiklet maddesini okuyacağım size. Bisiklet, insan aklını yarattığı en uçuk icatlardan biridir. Tekerleğin bulunması ne kadar büyük bir buluş ise önlü arkalı iki tekerleğin dengede kalacağı fikri de o kadar büyük bir buluştur. O yüzdendir ki bisiklet hayaldir. Zira bisikletçinin ayakları hep havadadır derler. Yakın zamanlarda Türkçe kaleme alınmış bisiklet manifestosunda bisikletin hem yelken, hem dümen, hem balık, hem de su olduğu iddia edilmiştir ki yaban atılacak türden bir iddia değildir bu. Bisikletin ilk el modellerinin Çin'de görüldüğü söylene gelmiştir. Yine Afrika'da kökü çok eskilere dayanan tahta bisikletlerin kullanıldığı bilinmektedir. Ama modern dünyaya bisiklet fikrini armağan eden kişi şanla yakışacağı gibi Leonardo da Vinci'dir. Leonardo'nun kağıt üstündeki tahta bisiklet çizimi bugün kullanılan bisikletin temel mantığını aynen taşır. Kaynaklar ilk pedallı bisikletin 1840'larda o çizimden ilham alınarak yapıldığını söylemektedir. Rivayet edilir ki Bernard Shaw bu yeni icat ile meşk edenlere üzülerek bakmış ve bisikletçiler dünyanın en saf adamlarıdır. Zira bisikletin onları taşıdığını zannederler demiştir. Yukarıda adını andığımız manifestoda ise bu durum bisikletin eşitlikçiliğine yorulmuş, bazen o sizi taşır, bazen de siz onu taşırsınız diye konu bağlanmıştır. İnsan ile bu kadar dost başka bir ulaşım aracı var mıdır sorusuna verilecek cevapların sayısı bir elin parmaklarını geçmez.'' mahzun yüzlü şövalye Don Quixote'un sevgili adı Rosinante'ye Nasrettin Hoca'nın eşeğini ekleyip bunların yanına belki Nazım'ın Süleymani ile Ahmet'inin 3 numaralı kamyonetini koyarsanız tablo tamamlanır. Türkiye'nin bisikletle tanışması bir asrı çoktan geçmiştir. Batı'nın ilmini alalım ama kültürümüzü koruyalım düsturu bisiklet için geçerli olmamıştır. Zira başka bir batı icadı olan otomobil geniş bir hüsnü kabul ile benimsenirken Bisiklet ilk başlarda biraz benimsense de zamanla ötelenmiş, horlanmış, hak ettiği biçimde hayata dahil edilmemiştir. Bu tercihin altında yatan sebep motorize kültürü olan hayranlık kadar dilimizde talihli olmak manasına kullanılan dört ayağın üstüne düşmek deyimiyle ilgilidir. Bisiklet gibi ancak hareket ettiğinde dengede durabilen bir nesne akıl fikir ötesidir. Bu tuhaflık işin içine ancak şeytanı katarak açıklanabilir. Şeytandan yola, yola çıkılarak kat edilen yol Müslüman mahallesindeki salyangoza ulaşır. Bisiklet Müslüman mahallesindeki salyangozdur. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. said, John. I said, Wayne. Hot dog. I said, Cooler man. I don't want to be the president of America. I said, Smile. I said, Cheese. Naughty, I said, Please. Income tax. I said, Jesus, I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I want to do is. Nice. Bisikletin en büyük düşmanı motorize kültür ve onun öncü kuvveti olan otomobildir. Otomobil ile bisiklet arasındaki uzlaşmaz çelişki şimdilik otomobil lihine gibi görünse de ileride bu tablonun değişeceği bellidir. Bir kent teröristi olarak otomobil benzin gibi yabancı destek almadığı sürece bir hiçtir. Oysa bisiklet insan organizmasının doğal uzantısıdır. Bisiklet insanı kendi özüne çağırırken otomobil yabancılaştırma efektlerinin en afillisidir.'' Kapadokya vadilerinde hayranlıkla seyrettiği yabani kuşları akşam heyecanla otel görevlisini anlatan turistin aldığı cevap buna kanıttır. Burada ne kadar çok kartal, şahin, doğan var. Yo aslında Renault daha fazladır. İlk olarak ABD'de başlayan daha sonra Avrupa'ya yayılan Critical Mass hareketi ülkemize henüz intikal etmemiştir. Trafikte otomobillerin kapladığı alanları bisikletleriyle işgal eden ve topluca davranarak bir kitle oluşturan masçılar trafiği engelliyorsunuz diyenlere trafik zaten biziz diye kafa tutarlar. Ülkemizde bu çeşit bir meydan okumadan söz edilemez. Bisiklete ilişkin talepler mahcup bir ses tonuyla bize de biraz yer lütfen diye dile getirilir. Bisikletin Müslüman mahallesindeki salyangozluğu yalnızca doku uyumsuzluğuna gönderme yapan bir metafor değildir. Bisiklet bizzat yavaşlığı ile de salyangozun ta kendisidir. Her şeyin hıza endekslendiği kaotik bir dünyada o huzuru bulacağımızın idrakidir. Une chanson de Pierre Barou et Francis Lay qui a pour titre La bicyclette. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. Nous étions tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur. À bicyclette. Et depuis qu'elle avait huit ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants. À bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet, changeant de sauterelles de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons, Silhouette, On revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain J'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins Açık kitaptan alıntılar. Madde bisiklet. Yazan ve sunan Aydan Çelik.